Juntzig nuk asbari hun Juntzig nuk asbari hun Juntzig nuk asbari kachabal. Tikulohu ni malek rutil ibech qachalal. Nikara ibech yalanta tikases rupanun rikaslem. Wakamin kaso japon chiwe. Jun rutijonem rikakchikel cholchi. Parwiri kachabal, Riqabanopal. rikakaslem Rojo kakchikela. Hakare chapel Rimaya kakchikel panopal. jun rusamaj rikak chikel cholchi patalutzij parejuna riyanimaqijuxli achamaqitaktz'ab'äl Paru rukusaxik katinamit. Paru tijob'el di jax paq'atb'eltzij paruchajixik qatinamit parusamajay di chuqa rimanrichinta risaqamaq toqachiqi chik'ojun taqonemtzij Decreto 19-2003, Nichon Paruwiru Kusashik de Hachapet, Chapacuchina. Ekakchikela de E Ekakchikela de Cajota. Kakchikel Cholchi. Janila Kakabo machi vejach alar rumarisco peva kinchu pamre Hakare lucha rima ya kachikel banopar. Hunti honemri no buri kachikel chulchi, hantape. jantape. Yo chopa Ha, harumaririk opebabe, rejunza magre pataluzij. Ni kakabo machive rumaris kopebabe kikin. Rumaris choka, jantape jantape ni yarek kalem, rikachikel chapuil. Rejun igre, janila yohkikot. Rumac, ojonzijonem, jacamón pechive, richin carish. Choca joba jopaparubi. dichin kiri, y calle calcas, ticando que el jonge belcaslemar, babechwich, la catero, guachulef, Lo di ha Los cachiquelaque tamanchi, jala jor, guaniquile, rit di telpakachi, jope, jala jor tinamit, jala jor chabuil. Choca catzetón pechi, y Iq'owi naqini makantaj b'elchik nkajo riq'achap'il chuqaqa tamán ta chulchijan tapenutij ruq'ij richin nk'iyirta riq'achap'il richin na'pontanij riq'achap'il iqal iqal ponta apo riqasamaj rumaj chuqa mayojtikij tanqap'un runojel jumul po iqal iqal nganuk apo rumari rejun q'ij re k'ojun k'ojun winij qik'in richtitzijon parubire tamashikri kajikil cha'ul chuqa k'ojalajojchik taqa tzijri chile. chupam rejun samaj rek'a xkojtijón parubire tamashikri kajchikil cha'ul kik'inri akuala rejun a'oj re xelperu max ojtijón rik'in jun qachib'il jun que la... Eh, san pedro zacatepeques rijarub'i adelaida rijajan tapex Yakan jun ka'itaq ojo chiqui rumar jajun de malek jonel pero vi tejuna ojre kok ape jun tejoner va kamikik ingri y Cecilia Shiniko rumarir jun igreka ni kayapo utrupetik di Cecilia Shinico tokachiveri kachikel chulchi hakariri mologri no samaje igrekachapuil de manajo de malek utzil mirish ne bajo jun y toik paru igrekachapuil Utstai Chopepa 7839 4147 41 47 Jacarera Jlapario Nepal chiquel Chochi Mateo Chávez Cecilia Rumarat Copea Bejiquín Tabanaka June Malojutzil Tasipajo Kaya Sichke Nabichke Achiquierat Achiquiazamaj Rinapun Yacuchina Yaviria Tijonik Ticolojo Rutziliwach Nobirin Cecilia chinico Dinin tejonel wakami kalapa juntinami trubi tologia dinin ko kikindi jalajoj tak eh, tijoxela ruma wakami tajin en tijoj richin kitzibaj choqarin kibij ritzijoxik riqachapol Matias Chávez, Cecilia Rumarat Cope Abe, Kikin Chupam, Rejón, Katzijonemri, Nikap, Ungrejón, Ijre. Bakamin, Cajón, Kakutu, pocha, vi. Gachiqueta, Karuman, katsin Rikachapul ri qach'ab'al rink'asinchuqe richin roj nqab'ij apon ri qana'oj nqab'ij apon ri qach'ub'oj rumapa jun molaj k'ari taq nab'ajoj nab'ij achkir nub'ij ri awánima usta k'ari ri qari ri nuk'atzine ri chupan ri qak'aslimal wakami con ojer ri ch'ab'al junan kiq'ij ruma k'ari ojer kan k'o jun ri te'ej richin rub'i ri protomaya wakami de conocer y tajala hoj chawal lik ochupan li qa tinamit conocer janina jantape janina kiqij Cecilia acuyo jampet chawil lik oabe chuch di shimulev Wakami chupan de katinamit y ishimulew yochon jukal wo o ko cayi kayi di chawal maya nubana jukal wo ruma cori ushichik taqchawal di garifona rishinka castellano. mari kami, cori jugar, wo ochabal hanila matios chávez cecilia rumari Atsig. tabanak animal hutzil kakanahka mabejikin ruma bakami nimaho chin hakashah tahonka irutsig, rijun eh, tijoner rubí adelaida Pocon, rija estuzijojo pachije achkerz tong rija parubi, ri tijonik nuya rijama sheta rijachapuil nuya rija chkanu rumari riru ya pe pakashlan kinikuyuti a ah, xerumak a ah, en jaqaxa pojonka itzij pakashlan por ina oj rino yalan o kiel karichin jaqaxajti ah rápidamente pues voy a contar un poco la experiencia de, del estar ahí con los, con los alumnos. Yo trabajo con niños desde mm, párvulos, preparatoria y hasta el nivel de sexto primaria con el idioma cachiquel. Y pues lo que he visualizado es que en el caso de los niños pequeños, en la edad de 5 o 6 años, son los que absorben mucho más el, contenido de acuerdo al idioma. Yo de hecho imparto dos idiomas, eh, imparto el, el cachiquel y el inglés pero yo inicio siempre mis clases eh, durante la semana, siempre primero con el cachiquel, para darle énfasis a, lo que realmente deberíamos nosotros como fortalecer, ¿verdad? Y luego el idioma extranjero, que es el inglés. Y resulta que la adaptación que tienen los niños, los pequeños de 5 o 6 años en, en la escuela, es que ellos contestan y el sonido a la pronunciación prácticamente ellos logran pues realizarlo. Yo los saludo diciéndoles que y ellos rápidamente me contestan. Inclusive ah, cuando yo voy dentro del establecimiento ahí hacia otras aulas y los chiquitos me ven o incluso cuando ellos este, están en la calle ya vamos de salida, ¿verdad? Y ellos me ven y, me saludan y empiezan a decirme, eh, o, por lo menos decir en gracias, ¿verdad? Entonces ellos absorben mucho el contenido y la y la pronunciación lo hacen muy bien hasta mi punto de vista y el, el, detalle es que ellos son no son digamos de pueblos originarios o sea su, forma de ser es, ladina pero como es lo que absorben ellos el, conocimiento es demasiado eh, rápido sí quizá por, por, lo mismo, por la edad que ellos tienen, es cuando ellos más, todo lo que se les indica, se les dice, es cuando a ellos se les va quedando mucho más, ¿verdad? Entonces, esa es la poca experiencia que he tenido y que la cual yo lo he hecho a través de varios de varias técnicas o métodos que he utilizado, una de ellas de acuerdo, digamos, a los temas, incluso en esta semana, recientemente el día de, ayer, di lo que son los climas, entonces eh, las temperaturas, el calor, frío, el templado, nublado, todo eso, y lo di en base a través de un cuento, vine, se se los puse a narrar, ¿verdad? Entonces, ese cuento fue, fue muy espontáneo. La verdad es que eh, tenía un gran libro donde la cual tenía varios dibujos y relacioné eh, el cuento llamado eh, El hombrecillo y el gigante. ¿verdad? Entonces, en base a ese tema del cuento, pues comencé a dar cada uno de los... de lo que eran del, del, clima, ¿verdad? Entonces comencé, y cada vez que yo mencionaba el clima, por ejemplo, de nublado o de verano, según el cuento que yo decía, yo lo decía en cachiquel. Y al momento que yo lo decía en cachiquel, ellos hacían digamos, el gesto, ¿verdad? Si era de verano, ellos hacían con la manita de, querer eh, que alguien la soplara porque hace mucho calor, ¿verdad? pero yo lo decía en cachiquel y ellos tenían que escucharme perfectamente de acuerdo a lo que yo decía en cachiquel y así ellos hacían lo que era el, gesto, ¿verdad? O incluso eh, eh, el movimiento con su, con su cuerpo. ¿verdad? Y así fueron aprendiendo el día de ayer, de hecho, eh, lo que es el idioma calchiquén, las, eh, las temperaturas, ¿verdad? Las temperaturas y el clima. Y lo trabajé con los niños de, de párvulos. Jare jonka irusi shuakan chiqueri Adelaida pocon rija yalan yalan yalan heberiruna oh yalan El no inchere ruti jonik rumari shubutsi hospe jonka iruna oh dinu berja Comunidad Lingüística Cachiquel. Cachiquel Cholchi. sachanumak nimpiqapu junka yoshinu tsiqchiwi wakamikotej tataj xaxechikpakaxlan yech'ochikeri akuala riakualni nimixpi xaxechik junch'ab'el ntikixnuch'ab'ej papang lamagnelexte na ak'ux nak'utri ach'ab'el chikeri cual. ame'al awiy amam jare jun di rikaqchikel cholchi kaqchikel riqaxe'el e kaqchikelari qajotay Janila Matiochi beja chalaru marish kope babeji kin chupamre jon samagre chupamre jon janila yohkikotru pe jantape jantape canilla y bucho ari kiri kachapul los que taman chiri kachapul no bungri chincar o no gelere kapano palma beja stikisma beja stikun jantape stikaseki el tu cachique los kohun kasheel ohpetenik ya ojpete nuh vi yo ohpetenik para vivir la ramaj ave rumari mark'amonta achkachi xaxe rumaj jun ka'etaq eh, k'ayewal kajmul xoj iska makitari' rojan tapek'an niqachopo riuchuq'a yojb'e apor chuch riqak'aslem chuaq kab'ij k'a nqayakan chike rumah riqab'anop'al rumaj arik'a rumaj arik'a kama riqatiit qamamá riqate qatata' jarjex kisipaj roh ni kayakan chike a choca. Rishi bakasah chupamre hun ishiko caña Adelaida rispisan. Shibakasah chirjaje nzhon tzon pakaslan. Chkaje beln pakachapul. Lumari cochin ketamaje bel cheka y chinkiri jebel stikapun apo. Bakamillo tijon hobachi riti ritijonel. Cecilia Shiniko, Rihach Kaya, Lang Nimre Tamabar, Yalang Lerino bung ri tijonik chuch, rumariwa kami ochjun kakutunik chre. Tabana util Cecilia, tabana util. Rojas apo chiria jebel ni que tamajro no jerita kana oh quierecho kan kibunrik irita chapul. Chapachique ni que tamajriakuala. Rojas etón, kayarital, lo nojel rina pochki wichir gen que Achketa karumaria kuala, ni que tamajro no jerita kana ina ponchi kiwich ri taqakuala kan jebel nkiwetmaj ri nk'aj chikna'oj rumal ri je' janina k'is rikijolon ri ak'uala janina k'is rikijolon rumal k'ari achke ri nak'ut chikiwach ri je' janila chanin nkiwetmaj yech'on chik pan nk'aj chikch'awal matiox cha'b'ej tijonel makamin nink'utuj apo cha'b'i achke tak'arub'anikil cuala k'akiljonaj ri en taqa usta nketmaj jun Atxikiru panekin, japon animal eta banani maleku txil. Biri teek, biri tataak, jetzik hon kikinditak akola pakai txabuel, kabanatxere pakaslan txig, ipakunt txabuel, maia kaktsikel kabanatxere. Reakualak, kanina, kesri kikolon, riken, kibetamak, reka txabuel. Karim, mari, kopaki kikauak, miri teek, tataak, txokari txikonola, eritxini txobuel, kopa kikauak, txinikikot, txikikot, yetzijón o chichabuel. Rumak wakami, cochupan rijun sikibuj rubi CNB, currículum nacional base, jarijun kibuj ninkiwokizaj ritijonela wakami chupan rikatinamit iximu Akuchino akuchinu bij chiritijonel, kovichinitzijón de akwalapa kichabuel maya, pakaxlantzij, y chocar Chik chikchabuel chik rubi inglés. Mari wakami, di di kamor peish kitzat kari chin ya hanina utsi ki holon rumari khe keska sri ki kholon i mari khe hanina tikhna utsi ki wosh man kayefta no ponchi ki wach kamini ni mucho chavi a atseton rat para kachapul chupamre la magre a chiki ki banon chika chochi akwala dite ekta ta ag para Di wakami kok'ij te'ej tata'aj mankajota chikchin riak'olanki witamaj junch'ab'il maya rumak' ari rijee' taq ya'laxpi ritaq kikalk'ual rikal mayech'onta chikchike para kitzij maya' rumak' ari oher kan taq xepe kashlani chupan shimulef. Di rijee' xke'en k'ayef chike kawinak rumak' ari rite'ej tata'aj Di chin riqatzij mak otaru ruq'ij rumari kaxlantzi janina xohkitz'ila iwakami maquitamanta, makitamanta akuchinu akuchi chikovich en chinqawakisaj kachaber, ruma wakami k'ochik De rijun De b'uj richin riqatinamit richin Ishimulev qari Constitución política de la república de guatemala Makita chinchupan sik'ibujre di qonojel ri winaqi richindi ximulef k'o wichinkawokisaj ri qach'ab'el maya' achke tapetziij yoqsijón mak'ayefta nub'anchi nib'anchi qe chupan ri qatinamit chuqa k'ochqa rijun sik'ibuj rub'i los acuerdos de identidad de los derechos de los pueblos indígenas riricho dicho jun sik'ibuj akuchi nub'ij chiqe chinjanina k'atzinel chin yoqsijón chupan di qach'ab'el ojer kan kibir katit qati't chin xaxe chupan de awochoch yatzijón pa achawel ruma taqyaterpe pa wachoch mb'an k'ayef xabe biyatzijón pa achawel ruma k'ari mb'an k'ayef xabe ruma likaxlani wakamik'a xuk'uluj Kachikero. ruma xaxe pa qachoch yojch'on pa maya' taq yojer el paqachoch yojb'e patijo patijob'el yojb'e pasamaj xaxen qawokisaj rich'ab'el dichi rumak rumak'ari wakami ustapeti wak'axajpi chiwanojel chinjanina k'atzinel lloqsijonpa qach'ab'el rumak' wakami riqach'ab'el tajin kiya ruq'ij matiox jonel wakami k'a qach'alal lloqp'e richini qak'axaj junq'ojom kichqari jurutzijol kixkanajka babeti b'ana utzil jare yampe. Katahokin katiko קוטיקה צ'וחוביקה צבני חתין כס למעל חתי בשתן ג'אובי מתי גאוני מתי תיכוני מקות ארצלה שינתרי הפוקינה קלקה טטו צ'אוואצ'וש תקחה ביצ'אבי תקחה ביצ'אבוש תסילרה היי קנינו בן חתי סוץ' קנינו בן חתי סוץ' מתה ביטה כחו מרצ'ו חונכוץ' Ishkekoti binakika ko aki Anamon timoka takono hara kula ko shobi Tasilahara bakil tasilahara wakan Tana ahad katani har maani khatibish Chiukak chika hara shon kiralish Tayakan harak ish matana tabi Tawo تبيت وبغبي أتكفك إنتشي بتبيت لسا كان غربيس أو في نقل كامي Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. kasama ta si Beta Vita Nasa kang karakis matawawa tabi E penara ko na siwan intasis es chuechi katero o kejalem, chuka conojer shakatzakatki, conojer le capoconajki, sharumak ari, conojer es chuechi katero o junka kohlipar achel riraken ya, risiwan, rihuyu, ritakaj, rishkanul. Rumari rojwinaki katsnel yakachajij, ni kaya kikijri chuka Chukatu kachiqe chikojura jawar rinichajin kichin. Hare hurutzi rikak chikel cholchi. Ekak chikel la arika sheel, ekak chikel la arika hotai. Hanila Mateo Chiveja Chalal. Hakare hunus amag no muri kak cholchi par wira kachapuil. Toka chive, liching ni wahoris. Gicho el pa kak chikel cholchi. Gicho el chupam ni oyon ipal. 7839-4147 7839 7839 41 47 jacarera gelabaro Donibal, chiquel cholchi Rejon ijreja ni la yojicot rumá jalajoj naoj Yetajin yetajín birkan chique ricachalal rin kisujkan jun Chique babe chupam Rejon casamajre bakami Peri tijonel cecilia jikin tabana utzil tijonel cecilia Tabir A achiquero baniquil, ni bundish richin ni ya ritijonik pacachabuel. Wakami qih rub'eyaal nayahuntijonik rumak ari k'otaq b'ix k'otaq etz'anen k'otaq suq'aq ronojeri k'atzineel chi kik'in ak'ola' chin ri riqach'ab'wel maya' rumak ari riak'wala qarije Kiko kikot rikanima rumak ari ritijoneel k'obi ri taq eh, samaj kik'in richin rije' yesamaj kikinki kuatemalta kinki wetamaj tiqach'awel kakchikiel maya matioh xabet tijonel cecilia nikopa nojolom jun ka'itaq na'oj parwila qach'ab'ül noman nintz'ät kitaq ri chikorema kajota chike nikikusaj ri cachapul peja jampeta k'ajuna k'ona ri qach'ab'ül la chuch laqater wach'ulef achketa rub'anikil solta rejun na'oj rech qawich tijonel ri nintz'ät chinwakami k'ih pataq k'ih tinamit yech'ona riqa ch'ab'el maya achkeri tinamit mayech'onta chikpa jun ch'ab'el maya jariri tinamit ek'o chunaqaj riarmita rumak'a rin jarir ruk'amonpi rik'ayeb'al richin ninchup riqach'ab'al wakami k'atzinel k'a rij te'ej tata'aj tijonela' tichapari iwanima kixch'onpa nijolon kixch'onpa riwanima tibanajun utzil kixtijón kik'in ri balk'ual pa ri ch'abuel maya richin kiriman kimestajtaqa ri qach'abuel rumak ari k'atzinel chin ri ak'uala yetzijón pa qach'abuel richin kiriman nimastaxta chke qach'abuel yojtzijón pa qatitalmit iri juna nintz'at apon rin man kank'ota rijun juna achke taxtimi japon chiwe kanjare juna nk'is ri qach'abuel maya makirita riri k'opa ni q'arix te'ej tata'aj copa kiqari tijonela chin ri manamestash takari qach'ab'al maya rumah kari k'iytij namit ichoqa pataq ruq'ati namit ek'iytaq ye ch'ona pallqun ch'ab'al maya y iya achkeri k'ayef ruk'amonpe rumataq rijey yaponpa tijob'al mayitzijon tachik rik'in ri ya tijonel pakich'ab'al maya ruma pakaxlantzij tijonbi ruma wakami ninko tujun chive chin di chikeri tihonela chin kich'ab'ej paki chabeh maya di di ni taka, kamama di taqa rikitzij qati't qamama' rikik'utunqa chiqawach tihonel, rinab'ij tijonel qitzij rinab'ij paqaq'aroj k'obi piriqach'ab'ül nk'is onk'eyij rapo nqachlab'ij k'achib'ey wonojel qach'alal richin niyatarutzijool chiriqach'ab'ül majb'ej k'ax tik'is achkil b'ankin q'ab'un chire ya que que se y kik'in konojer iwinaqir iqetamanchi yach'opaqach'ab'il k'ochintel jub'ar ik'ix k'opaqajolon rixib'irinik richin kiridoj choqa iqal iqal un jub'echik ronojer uchoq'ar ikiya'on kan a tajwinaqij la laqatero wach'ulef rumak ari k'ochinijab'ojonim para vivir de na ojre. janila matios chabetijonej rumax xak'ojebabe jik'in tab'anajun malo chupamne magreta ya kan junka y atichije. Janina ni matioshir chibe chiwanojel y shini wakashajpe chupan de talutzigre. Rumari nukisbeja de nutzig ni mi japon chive Chintibana jun virish ischon pajun chabuel maya. mestaja, tiwoktizagri kachabuel maya. Ruma hariri kisipan kachiqe, Rikatit, kamama ojerkan. Ichinkiri, manquista riqach'awal maxtemestaqta k'ari qach'awal y jantapeta k'ari tkinataqpi riqal riqa mi'al chiqe ronojel q'ij ...kortijon kik'in tib'anajun Janina qanina chive, chibe teej tata'aj tijonela wixiniwak'axajpe ...panikak k'o qachoqa' chil manemestax tariqatzij maya' matiosh. Janila Matios Chave, Tijones Rumasha Cojeva de ...chupam Chupamre, Jura Magre, Matios Chive y Bonojele Riz Chocar chupamre hon kasamagre chupamre ikre igre mika a beh chire haftan kanahkan yukin pa ikaslem ishkoyobeh hong chik mur yo choyan chikachalar toqnuyik ak'ux juntzij kan asepangak aslem rinaoh. babenita neritzi jonem, lucha berri mayakak txikel panopar, ritxindikak txikel txoltxi. Nikaraibek, txiskanektaken junkai taknaok pangikazlem. Janila nikak agumak txiwe, rumasok iwak asak txupamre jun ramakri. Kachalaz, ehun txik ih, dikin hun txik katzi